вялік дзень. У хаце вучнем не сядзіцца, Прайшла ахвота ў іх вучыцца. І сам дырэктар уздыхае, на мікалаўшчыну ківае, у смутку нейкім часта ходзіць, аб доме гутарку заводзіць, пускае жарты мімо вуха, яго не цешыць саладуха, якая хлопцу падабалась, бо вельмі добра ўдавалась. Сказаць, э, не кепска тут хлапчыне прамовіць часам гаспадыня, а ўсё ж э, дамок свой моцна цягне, і кожны к мацы сваёй прагне. Прыйшлося ўважыць тут малому, і адвесці его дадому. А вучні кніжкі пахавалі і ўжо вяліка дня чакалі. Прыйшла вялікая субота, даўно прыпынена работай, ужо пад вечар сама хата была прылучана да свята. Лагоднасць, згода і павага і вельмі сталая развага увесь гэты дзень тут панавалі і блізка свята шанавалі старыя, дзеці, подросткі і шуму тут не падымалі, як будным днём за кожнай косткі. Алесь, кастусь і Михаліна э, сама найшла на іх часіна на працу зранку выйшлі самі і падмялі двор дзеркачамі, пясочку потым накапалі і сцежкі ім панасыпалі. І гэты дворык так змяніўся, так гожа траўкай заіскрыўся, што просто глянуць было люба, хоць ты вядзі яго да шлюба. Мужчыны у загадзя пабрылись, водою цёплаю памылись, бо трэба ж ім было сабрацца, паехаць у церкву спавядацца. Хоць і казаў Антос бывала, што тут у лесе <clears throat> грахом мала, Ка з часамі грэх налучыць, аб ім забудзеш, ён э, не мучыць і не пашкодзіць у справах неба, але папу аддаць іх трэба. І вось пад вечар трохі важка, загрукацела каламашка на свет выходзячы з усмешкай зіму згуляўшы под застрэшкай Антося гледзеў тут прылады калёсам добра даў памады густога дзёгцю і варволю каб меней крыўдзіліся на долю а напамадзіўшы калёсы, поправіў вітыя атосы подлажыў у задок сена вясёлы час павозак змена агледзеў дядька всю аздобу тады зрабіў павозцы спробу калёсы лёгка закрутились з вясёлым гукам покаціились пайшлі ў хаду раўнютка гладка и як з маслом першая аладка. Тым часам у хаце ўсё гатова. Цяпер за бацькам толькі слова, бо ён у лесе прыпазніўся і вось цяпер яшчэ пыніўся. А хлопцы зранне рыхтавались по добрай згодзе змеркавались і самі зладзілі вядома, хто едзе з іх, хто будзе дома. То будем ехать, я готовы ну оставайтесьйся здоровы михал домашнім поклоніўся і шапку зняў перахрысціўся яму в адказ добра жадаюць грахи все чисто отпускаюць на тихой талаю зямлёю навісла ночка той порою было спокойно и лагодна як бы сама природа тая и паважнасць свята адчувае, з людзьмі жыве супольна згодна. Маўчаць хваіны, а не зыку, Не шэпне гэты бор музыка, стаіць маўчком і разважае, Відаць, вяліка дня чакае. Цяпер і страхі пазнікалі, На вуха костусю шапталі, які есть думкі весялушкі. Звяры вялік дзень чуюць, птушки і хвоі гэтай ели, Лихія людзі падабрэлі, бо святам Божым сюды вее. З ножом разбойнік не посмее залегчы ў лесе срэць дарогі, бо і заможныя ўбогі, Святы вялікаднік святкуюць і радасць сэрцы сваім чуюць. І гэту згоднасць радасць свята ва ўсім кастусік адчувае. І ў тым, як з дзядзькам размаўляе, на возе седзячы з ім тата, чуваць яны у пытанні брата і ў гэтым лесе безгалосным і ў мерным клыгату калёсным. Вось так і чуеш, той дарога цяпер паслушна волі Бога. І пераказваюць навіны калёсам гучна кляіны. Дарога з лесу выйшла ў поле, калёсы коцяцца паволі, шуршыць пясочак многозначна. В сяле, на церкві. Чуць абачна блішчыць ліхтарыкі мігае, дарожных погляд прыцягаем. Яны лагчынку праязджаюць, гару сярэднюю мінаюць, клады з паніклымі крыжамі, дзе дрэвы голькамі брыжамі навіслі ціха над зямлёю і едуць мернаю ступою. Вось хаты змроку выплываюць, агнямі вокны ў хатах зяюць і на пясочку блескі плямы, прыгожа пішуцца скрозь рамым яшчэ па звычаю старому мужчыны сталыя ў дому свае літанні адпраўлялі пакуты Езуса спявалі так і цяпер у ратуёвых у Яхіма э, дядзькі ў базылёвых таксама ў стасечкі ў даткі свае захоўвалі парадкі сядзелі згодна і набожна і спеў святы вялі заложна, вачэй не зводзячы з кантычкі, Часамі тут былі і стычкі, калі спеў новы зачыналі, ды ў то нагульны не траплялі. Не так, Андрей, ты пачынаеш, Не гэта ты сальваеш, збіваеш. Не так, мужчыны, Вось як трэба. Пры гэтым чуўся бас Езепа другие голос долучали и гуртам зноў яны спявалі за накіроўваючым басам а падарожныя тым часам на двор да швагра заязджаюць ідуць у хату сіх вітаюць карусь дзівак сваім кажуся ляжаў на печы ў цёплым дусе як заўжды ў вольную часіну а ляжаў курыў цыркаў сліну з-за белай коміны на хаты. І ён таксама рады святу, але ніяк не мог стрымацца, каб з печы жартам не азвацца. Абы хто ў хаце паказаўся і сам ён смехам заліваўся. А тётка Магда не стрывае і дзівака свайго палае. Чаго кацьмак там заваліўся? пайшоў бы ў царкву помаліўся зусім ты бога адцураўся 15 год як спавядаўся а, а что папу казаць я маю я печ на рай не памяняю тьфу млын пусты вот то завала бадай табе было зарвала і злосна дядзьку лае тётка а ён хі-хіка кая коротко. Что, дядька, пойдем церкву можа, А пойдем голубе не Божа. Антосі костусь ідуць з хаты. Цянююць вуліцы, дзяўчаты шчабечуць весела смяюцца, і хлопцы дзесь перагукнуцца. І ўсе вясёлы, усе рухлівы і святам заўтрашнім шчаслівым. А церква макаўка святая народу поўна блескам зяе. Сярод царкоўкі плашчаніца стаіць між елачак зялёных. Кабеты, дзеўкі, маладзіцы ідуць плывуць да плашчаніцы у хустках белых і чырвоных, набожна хрысцяцца, уздыхаюць і лбом данізу прыпадаюць. Направо сталыя мужчыны стаяць, разгладзіўшы маршчыны, а чыліноў алесь надзьмуўся. Святыя дзеянні уткнуўся і там, дзе слоў не расчытае, насажань голас працягае. Вось чыліны як дацінаюць. Чтанне людзі адзначаюць. Народ калышацца, хвалюе, быў цёмным віры, вода тая, і ўсё плыве, ўсё прыбывае, а ўлады сну ён больш не чуе і блізак час святой дзянніцы. Христос воскрос гары званіцы, вяшчае першы звон шчасліва. Народ увесь быў поліва буйнымі гнецца каласамі, скланіўся ціха галавамі. А пачакаўшы з паўгадзіны, нясуць жанкі, нясуць мужчыны, кашы, коробкі па васьміны і ставяць урад на цвінтары все велікодныя дарынь. Маленне бацька поп канчае, ідзе з крапідлам і махае. Заварушыліся каробкі, кашы, рашеты па васьміны, чакалі доўга той часіны, дзямян, шабаска, зімер, сцёпка. Па перлі полем русакоўцы бягуць да коней свержаноўцы гудуць клікаюцца віншуюць адны другіх галдзеня чуюць і ўсе спяшаюцца бягуць капрот свой скора мам заткнуць Анто з Михалом тоже готовы. Святкуйте ж веселы, здоровы, Усім добра яны жадаюць і за вароты выязджаюць. А людзі ў хатах не драмалі, Ужо аля-люя адспявалі і за сталамі ўсёй сям'ёю сядзелі, цешылись ядою. Панукі конік не чакае, і сам ён рыссю запускае, як бы спяшаецца дамоў замчаць сваіх гаспадароў. А новы дзень даўно жаданы ўжо сыпле багру на курганы і стрэлы косы залатыя на ўзгоркі падаюць крутыя. А хмаркі ў фарпах златалітых, у шаўках агністых, аксамітах, то паасобку, то гурткамі, то залатымі ланцужкамі, як бы спыніўшись нерухліва, усмешкі кідаюць шчасліва. Не ім хацелася відаць, святы вялікаднік вітаць. Ну, едуць, едуць, але з хаты бяжыць да дядзькі і да таты дзеці кінулись к парогу. Ну Вось <clears throat> і дома, дзякуй Богу. Прыйшлі ў хату ўсіх цалуюць, святым вялікаднем віншуюць, памылись борздзенька, садяцца, бо час даўно ім разгаўляцца. Абрусам белым стол накрыты, ўсё мае выгляд самавіты. Мужчыны добры, прыветны, ніякай цені незаметна. На бэльку кінуў бацька вочы, бярэ кантычку і гартае. Весолы нам дзе дзень шукае хоць спевы слухаць неахвоча, але трымаю дзеці з году, бо ўжо вялось так год ад году. Весолы ў ксёншцы дзесь прапалі. На сілу ўдвух іх адшукалі і раптам дружна зацягнулі, як бы іх пугай сцебанулі. І маці голас далучае і так танютка вырабляе: « А гаспадар все болей з баса! нет такого выкрунтаса аж сам подзівіцца сабе і стане горача табе то збярэ больш танкавата і не адстае ніяк ад брата а хлопцы толькі усміхнуцца але сядзяць не зварухнуцца канцу подходзіць аляллюя а Камору маці тут тралюе нясе прынадную бутэльку. Кантычка зноў ідзе на бэльку. Відальцы дружна разбіраюць і гуртам яйкі адчышчаюць і па кусочку іх бяруць, крыху падсольваюць, ядуць. Вось бацька чарку налівае і вочы ў гору падымаем. Дай Боже за год дачакаць здаровым вясёлым жывым і новы вялік дзень таксама спаткаць у добрым здаровейку ўсім, каб горы і смутку не зналі, Дай Божа разам адказалі. І пайшла чарка з руку рукі, піліўся гладка без прынукі, малым папрабаваць далі, каб весялейшыя былі, А на стале тым, ты рай ды годзе, Што рэдка трапіцца ў народзе, ляжала шынка, як кадушка, румяна-белая пампушка, чырвона зверху сакаўна, як бы агонь у ёй палае, а не з бялюткі паркалёвы, Кілбасы скруткі, як падковы, між сцёган сала, грудзіна красуе смажаны подсвінак, чысцюткі, свежы і румяны, як бы паніч той надзіманы. Муштарда, хрен, аднадзяржыся, у рот положыш, сцеражыся. А перагі, як сонца зялі і ў роце бабкі раставалі. Са смакам елі і багата на тое ж даў Бог людзям свята.